Soba potvjernika. Islamski susreti, Božen 2012. Šta si ti uradio za islam? Seminar Bužim 2012. Sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Koliko ima sada braće muslimana koji imaju svoju djecu koja su im već narasla do vrata, ali nemaju samo hrabrosti da se izjasne pred roditeljima, ali već u sebi oko sebe kažu moj babo je ide u rikvac, nazadan, ja neću takav da budem.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 Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarske, nego samo sa sunnice Posjetite nas www.palta.com Soba put u soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest.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 A ja ću vam odmah na početku otkriti jednu svoju veliku slabost. Ovaj naš dječak Zubir, kada je trebao da krene za Maoču, da se oseli iz Bihaća, ja sam i njega i njegovu babu proglasio ludim ljudima. Kontao sam kućeš ti na kraj svijeta, iz jednog Bihaća da odeš ti u neki tamo dio Bosne i mislio sam tamo ptice ne mogu da žive. A vidite, dođe 650 saraca i ostane živi. Ima života tamo. E sad, draga moja braćo, samo usporedite. Ovaj dječak da je išao u bihačku školu, bilo koju, i da je imao ono što imaju djeca naša koja idu, jel tako, ove naše čaršije koje su puno nemorala. Bil smio pred deset lutaka oni od plastike ili gume izaći i kazati ono što su najveće riječi istine. Ko je prirodni? Ovo dijete koje se odgajalo na islamskim principima ili dijete koje je kona, koka strujna samo je isključi struju i gotovo je sa njom a najavio je listu da samo sanja nekako umriće u čumasu od straha i ovo je poruka svima nama što je kazao brate Bojusov malo prije ovo je naš emanet ova naša djeca i zato Allah Želešanu kaže Ku enfusekum wa ehlikum nara wa kuduhen nasu wal hijjara. Čuvajte sebe. To su prioriteti. I svoju djecu, svoje porodce od vatri čije će gorivo, gorivo, gorivo biti ljudi i kamenje. Podmaže ljudski smran i znoj, koža podbaže taj žehennemski kamen i to su prave eksplozije. Pa evo ovo mi nudimo. Ovo je taj prirodni put kome nudimo, u kome nudimo da naša djeca budu najnormalnija djeca što mogu da budu. I ovakvim putem ćemo roditi generacije koje su bolje od nas a drugim putem ćemo roditi generacije koje će nas smatrati najluđim ludima, ljudima u društvu. Koliko ima sada braće muslimana koji imaju svoju djecu koja su im već narasla do vrata, ali nemaju samo hrabrosti da se izjasne pred roditeljima, ali već u sebi oko sebe kažu moj babo je ide u likvac nazadan. Ja neću takav da budem. I mnogi su već izgubili svoju djecu. Pa zato mi nudimo rješenja. Mi hoćemo da budemo dio rješenja, a nikako dio problema. Lako je biti dio problema. Na milijonske probleme još se i ti dodaš ali biti dio rješenja samo može onaj kome Allah olakša i uputi ga da to shvati. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put, vjernika, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine Narednim vladarom soba put vjernika. Islamski susreti, Božem 2012, šta si ti uradio za islam? الأرض نورا فلا تظلموا وثار الحبيب إذا ما بدا يدار تسقم وثور الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم يداوي القلوب فلا تسقم محيي e Ovo je dokaz za jedino u pravom, čistom islamu dijete ima puno svoje pravo kome mu je koje je dobio s pravom islama. Ja sam bio objed za etehijatom Ovamo gore negdje u Kaukovićima. Na Konjodoru. I pobjegao sam iz Mekteba. Da sam imao kuburu u to doba, možda bi hođa bio ledik, leden. Znači ta, iako znači motka, ima mjesta u islamu. Ima poglavlje u Buhari gdje se treba okačiti sout. Štab nazi da se to psihički utječe pozitivno. Ali, s druge strane, treba djeci uljepšati islam. Prikazati ga u stvari onako kako on jeste, priroda. I kad to djeca zavoli i kad tim putem krenu, e ovakvi su primjeri ubili najvećeg mušnika na bedru. Ebu Džehela. Kaže Abdurrahman ibn Auf, okrenuo sam se sa desne strane, poželio sam Omera sa desne strane a Hamzu ili Aliju sa lijeve strane. Ja kaže nakon, razmišljam ko mi sad dolazi sa desne strane kad me neko vuče za rukav kaže ja Ammu amidža hoš mi pokazati ko je Ebu Vidim kaj je dječaka ne prelazi 14 godina. S druge strane drugi me vuče kaže Amidža znaš li ti ko najviše mrzi poslanika u Mekki. Pokaži mi ga. Znači, pogledajte koje su ambicije imali ti dječaci, a danas dječaci od 14 godina gledaju Tom i Crtani film. I ugasiš u televizor, on kaže, mama, budala mi ugasio televizor. I ona kaže, ostaš ti upal televizor. Pa onda ona masla i mesada i tako dalje. Koristi, veli, ostati. Žena u lačama a muško ostaje u dimijama. E tako je kada se nakaradno stvari postavi. Zato mi nikoga ne hvalimo i našim Zubenu kažemo nemoj da ti nos ode na UKV slučajno. Uči vjeru, budi primjeran, ali te hvalimo onoliko u ljudskom domenu što si hrabar i takve hoćemo. Da si ponosan sa svojim dinom i tako su, draga moja braće ova sva djeca. Ja sam znači ubijeđen da sad nema ni među njima ni jedan koji ne može ja ovako, ja možda i bolje. A? Jel da? Održati hudbu. A mnogi ljudi koji su završili teološke fakultete, ja vam odgovorno tvrdim da pojma ne znaju šta znači innal hamdalillahi nahmeduhu nasta'inuhu u I kad bi pitao gdje se nalaze ova tri ajeta, u koje tri sure, oni bi rekli možda u Jasin, Jaman ar Rasul. Jer kod nas kad se u zauči nešto drugo iz Korana, meni kad dođe moj Amidža, u stvari Dajđa, voli čovjek vjeru. Hadžija. Ali malo sada vid mu slabiji pa ne može da čita dobro Kur'an. Ali eto Jasin zna na pamjeti, dobro mu ide. I ja uvijek njemu nešto moram proučiti tako on, kad dođe moram. I kad ja proučim nešto što nije izjasin, vidim ja, on malo mijenja boje. A kad zaučim jasin, vidiš mu osmije od oha do oha. Veli ovo je naš. Zašto se ne smije, zašto nije osmije u prvom pogledu? On misli da to nešto vehabijsko. On misli da to nešto nije iz Kur'ana. Veli, šta ja znam, je moj sestić, da on nije gdje odrađen u Možda nešto tamo, nešto njihovo. Jel? To je kad se svede, znači, ovaj, Koran sa 114 sureta, a s druge strane sam bio jednom imam za traviju u Švedskoj, sjedi jedan stari čovjek iz Banja Luke, direktor bio prije rata, i ja sam proučio Koran od korica do korica i sad na kraju pitanje, kaže on Efendija Havali, ali ti ili si preskočio subhaneke ili ne znaš subhaneke. Ja kontam, znači čovjek se šali. Pa kaže, mene su učili da je prva sura u Kur'anu subhaneke. Pa i vi ste učili da bjesili prva sura koju ste vi učili, tako? Većinom slučajeva. Zato kaže, vjera se treba uzimati sa izvora i treba biti prirodan svojoj vjeri, pa će Allah želešanuhu dati velikog veričeta inša Allah, ovim putem budemo išli, onda ćemo imati novu generaciju koja će ponosno živjeti islam, a islam znači odgovara Bosni i Bosna odgovara islamu. Jedino će biti Bosne, da zapamtite, ako bude islama. U protivnom, evo vidite da se već pola nije zove Republika Šumska. Ostalo je da se zove lika, zato mi ovdje govorimo mliko i ostalo nas su protjerali, već jedno. Znači, mi smo zadra pometeni ovamo, ostalo je još da izađe ovaj babuka i da napravi još jedan belaj i nije on džaba pripreman i tovljen a i ne mora se to desiti, ali ako ne bude on, bit će neki drugi sluga jer danas ima ljudi koji prodaju svoj din bitemenin halina. Prodaju svoju vjeru za i svoju čast i moral. Ali će takvi Allah poniziti na dunjaluku prije ahireta. To moraju biti ljudi svjesni. A mi se vraćamo našoj temi. Ja bih predložio ako je moguće da malo razladimo. Pa ili vanjska vrata skinite, ta tabeliju pritvorite da više ne loži, nešto radite, otera nas ova tehnika da ne možemo haman ha dihat, ali lijepo je kad je toplo. Draga moja brašo i cijene sestre, Allah te bareke wa ta'ala nam naređuje da mi u svakom pogledu idemo za Rasulom sallallahu alaihi ve Pa uzvišeni kaže, lekad kane rekom, fi rasulillahi usvetun hasene. Limen kane irđu Allahe u lijevom il ahir, wa zekar Allahe kathira. Vi u vašem poslaniku imate najljepši uzor za onoga ko hoće Allaha, ko je ono svjetski čovjek. I onaj svijet i puno Allaha spominje. Svijet. Islamski susreti, Božem 2012. Šta si ti uradio za Islam? في الحياة